Kleinjiedel, Goldschmittel, macht doch gar nicht wissen. Nimm a Stöckel, zerhack doch de Käppel, macht doch gar nicht wissen. Kleinjiedel, Goldschmittel, macht doch gar nicht wissen. Nimm a Stöckel, so hackt dich der Käppel, macht dich gut nicht wissen.